भाईंदा आहिनि छा त असीं संदुनि गुझूं ॻाल्हियूं ऐं संदुनि सलाहूं न ॿुधंदा आहियूं हाओ ॿुधंदा आहियूं ऐं असांजा मोकिलियल मलाइक वटन लिखंदा आहिनि